الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويذرون تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً وما من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالعاصفات فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عورا أو نورا إنما توعدون لواقع صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر لن يبوت سيرا ألين ألين سيرا اسم ربك rabbika ing namane pangeranmu bukratan ing dalam wayah esuk wa asila lan wayah sore ayat menika nerangake kewajiban salat esok sore. Sing dimaksud salat subuh, zuhur lan asar. Ngeten iki namine dalil isyarah. Dalil Quran niku wonten sing sore. Sore niku cetok. Contohnya, Pak min ba'di sholatil isya'i sawise sholat isya min qabli sholatil fajri sadurunge sholat subuh niku namanya sore anak niki dalil isyarah kon sholat esok sore subuh, zuhur, lan asar. Wa minal laili lan setengah sangking waktu wengi, fasjud mongko sholat sira lahu Allah. Wa sabbihu lan nyocekake sira ing Allah. Lailan tawila ing wengi kang panjang. Wa minal laili fasjud lahu dalil isyarah salat maghrib lan salat isya. Hmm. Wasabbihu lailan tawila dalili salat tahajud salate kanjeng nabi lan para sahabat nek tahajud kadang-kadang rong pertelan wengi kadang-kadang separo bengi kadang-kadang sepertelon lakone Quran namung disebut lailan tawila di dalil-dalil Quran niku wonten ingkang soreh cetha jelas wonten ingkang isyarah boten cetha boten jelas contohne kaya hormat maulid nabi niku dalile teng Quran isyarah wonten eng surat Yunus juz 11 ayat 58 ayat 58 surat Yunus juz 11 ayat 58 Mul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un Qul jawa sira Muhammad Bi fadlillahi wa bi rahmati kelawan fadl lan rahmate Allah Fa bi zalika fal yafrahu Neng fadl rahmate Allah bergembiralah huwa khairu mimma yajma'un bungai pada lan rahmati Allah ku luwe bagus tinimbang bondo kang kok kumpul-kumpul lagi ini namanya dalil isyarah fadal rahmat rahmati Allah paling agung lahirnya kanjeng Nabi yes. Sebabnya apa? Sebab. Kok Allah ora nektir gawe kanjeng Nabi, ora bakal ana jagat. Kusi Allah ngandika wonten hadis kusi, laulaka laulak, ma khalaqtul aflak. Kok ora karara seliramu Muhammad, aku orang gawe jagat. Jadi paling awal makhluk ciptaannya Allah ini buatan bumi, buatan langit, tapi Nur Muhammad itu pertama. Mulanya sing bungai lahirnya Nabi termasuk ngikuti perintah. Apa mana kita wong Islam. Wonten ing hadis Bukhari, hadis sahih. Abu Lahab dipun ceritakake nalika lair jeneng Nabi bungai merdekake budak. Dikabari karo kancane padahal Abu Lahab wong kafir. dikabari kancane bulahab ponaanmu Muhammad lahir saknaliko Abu Lahab merdeka ake budak namine suwaibah aslamiyah sing akhirnya dadi ibu penyusu kanjeng Nabi Lha niku diterangake tengene hadis Bukhari Abu Lahab besok nak neraka jahim selawase. Neng saben tidur senen seksane dikurangi. Sebab bungai lahir jeng Nabi merdeka ake suwaibah. Ah, Lah nek sing bungahe lair jeneng Nabi wong Islam kira-kira entuk apa? Hmm. Kuwi hmm. terangake tengene hadis Bukhari. Nganti dikuwe gawe bet telung bet. Imam Syamsuddin At-Timashqi nyusun bet telung bet, kanggo ngeling-eling. ngeleng eling إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان أمره بأحمد مهمورا ومات موحدا Iza kana haza kafiron ne'abu lahab kafir. Ja'a zammuhu bitabat yadahu. Sing di Qur'an surat tabat. Bakale nak neraka jahim selawase. Ata annahu fi yaumil isna'ini da'imah. yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad ana keterangan hadis sahih Abu Lahab saben-saben dina Senin seksane dikurangi sebab tahu bungai lahirnya jeng Nabi. فَمَظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ أُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِدًا Coba bedaan. Nek sing bungai lahirin je Nabi wong Islam. Nganti akhir mati netepi Islam kira-kira untuk apa? Kon bedek dewe. Nek wong kafir wae ana keuntungane anak ah, wong Islam piye hmm, nek nang ngene hadis hati sore pirang-pirang hmm. ah, nek nak Quran ayate nganggo dalil sing isyarah surat Yunus ayat 11 ayat 58 jelas. Terus nyandak nerangake wong kafir-kafir. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa tazharuna al-akhirah. Inna haula'i sa'temene iki wong kafir Mekah. yuhibuna iku padha seneng sapa wong ngafir Mekah ai ajilata eng urip neng donya kesenengan le urip nang donya waya zarunal akhirata lan ninga waya zaruna baro ahum yauman saqila waya zaruna lan padha ninggalake sapa wong kafir waro ahum ing mangsa burine wong kafir yauman saqila ing dina kang abot yaiku dina kiamat diterangake nak Quran wong kafir kafir ku senenge urip nang donya tenanan nganti nek mbet gawe pedhe ora ana kesempatan kanggo nyelengi kepentingan akhirat mboten enten hmm, diterangake teng Quran nek kita wong Islam kejaba kanggo kauripan nang donya nyambut gawe ning mboten ngantos ngalahake ngibadah kita kanggo kepentingan akhirat hmm, kepentingan akhirat tetap tetap diutamake. Diisyarai tengene surat An-Nur juz 18. Rijalul latul hihim tijaratu wala bay'un an zikrillahi wa anis sholat. Boro wong sing rajin ngibadahin. nganti ora ngelalekake le dagang dagang but gawe ora ngelalekake le salat ora ngelalekake ing zakate hmm, iki surat an-nur juz 18 Rijalul latul hihim wala bay'un anzikrillah wa anis sholah wa ita izaka niki Gusti Allah ngalembono dhateng tiyang Islam Islam sing jombut gawe tapi orang lalekake sembayange iki dalile sore cetha Walane kanggo ida umat Islam mbot gawe monggo mbet gawe dadi wong sugih monggo kenging kenging usaha supaya sugih kenging cuma aja lali ngibadai Rijalul latul hihim tijaratu wala bay'un an zikrillahi wa anis sholat. Ngibadai. zuhur asar maghrib isya lan subuh pamane nang pasar nang toko ngelayani bakul-bakul monggo tapi engko nek wis ana azan zuhur azan asar mandek ya mandek terus tata-tata sembahyang Hmm, nek sakit teng masjid, teng masjid berjamaah. Nek ora sakit teng masjid, ya nong di saisane. Nek isa berjamaah. Ora ono berjamaah, ya dewean munfarid. Hmm. Cuma ojo ninggalake. Jadi hmm. ngati wong suke. Lah, coba nek. cobane wong Islam. Bas Jumatan. Setengah rolas, ape Jumatan. Ana bakul gedhe teko. Ngene iki lho sing coba. Nek nglayani bakul gedhe kira-kira entuk untung 10 juta. Tapi Jumatan ne amblas. Nek ngrumati Jumatan 10 juta amblas. Nah, kira-kira ngene iki Jumatan ta 10 juta. Nah, niki urusane sampean-sampean sing diombet gawe. Hmm. Ayo kira-kira kira-kira atine mawon. Tesu di kira-kira 10 juta. Eh, eh, eh. Mboten iki urusan jenengan kalih Gusti Allah. Rijalul la turhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Angel lho. Mulane dadi wong Islam sing tenanan niku abot. Ajeng kene atine wis di itik-itik karo iblis ya. Walah ngajak Jumatan pisan rak popo. Oh. Ya. Engko anu ora salat sunate diimbahi. Oh, niki iblis wis metu. Hmm. Ya. Iblis iku ndaki enak mangkat. Wong nalika iblis dinas dening Gusti Allah bakal nak neraka selawase. Niku menyang kok. wa qala la attakhizanna namin ibadika nasibam mafruda gusti senajan kula sampan nas neraka selawase monggo mawon ning kula nyuwun bagian kawula-kawula jenengan dadi kula godha sampan paringi bagian sing tenanan ah uh, lha niku Mulanya terus nggae sing model-model mengaruhi wong konyembah ringene pangeran Gusti Allah telu-telu ning atunggal. Ana sing nerangake Nabi Isa anak Tuhan. Ana sing nerangake Nabi Isa karo Allah ku rogo karo nyawa. Nah, niku. niku bagane iblis niku. Hmm, eh, eh. iblis njaluk bagian. Keterangan Quran iblis njaluk bagian tengene surat An-Nisa juz gangsa wa qala la attakhizan namin ibadika nasiban mafrudo. Hmm, kula bagian Gusti. Ya dilalah berhasil. Hmm, berhasil. Berhasil. Ini itu anak Natalan barang ni kan? Ini tu bagian iblis pirang-pirang ni kan? Tuh nan. Delalah Wong kafir-kafir ni ku ya seneng. Nek dagangan laris, orang upeni akhirat tek eh, banten. Lah kita umat Islam, warga majlis taklim cuma pacar aja nganti katet pengaruh iblis. Ya, mbut gawe ya mbut gawe, tapi nek waktu ibadah salat ya katet salat. Wong salat ya kena gantian kok. Ya, sing wedok kono toko dikek sing lanang salat sakit hmm. ya ana iso salat jamaah bareng ditambah HP hmm. ayat canda itu nahnu khalaqnahum wa sajadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila Gusti Allah nerangake niki kepentingane kanggo kita umat Islam. Wong kafir-kafir Mekah. Rosa-rosa. Mut gaene kecukupan. Kok Gusti Allah. Numpes wong kafir-kafir ditumpes kabeh. Gusti Allah gawe makhluk anyar iso. Hmm. Eh. Nahnu khalaqnahum. Nahnu tawi insan Allah khalaqnahum natni tahake insan hum ing kufar Mekah. Kufar Mekah rasa-rasa cukup-cukup suke-suke sing gawe aku. Wasyadadna lan muwatake insan asrara ing eh, anggota badane wa idza syi'na lan takalane ngersakake ingsun Allah badalna mongko ganteni ingsun amsalahum ing padane kafir tabdila kelawan tak ijo liliane mana sakit wong kafir kafir sak Mekah dipateni kabeh tumpes kabeh Gusti Allah gawe makhluk anyar sakit. Hmm. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Hmm. Niki kanggo kita umat Islam supaya emut. Nek ana wong kafir-kafir dagangane laris keturutan hajate aja melek kok numpes sakit ke si Allah hmm, kita orang Islam ora usah melek hmm. hmm. lah kita cemotake ayat canda ipun inna hadhihi tazkira sak temne surat iki tazkira tonku peringatan surat iki ku peringatan nerangake sing ibadah tenan lan sing ora diterangake mula faman syaa mangko desapane wong syaa kang ngersakake sapa wong sing iso lan dekarep ittakhadha mangko agawe sapa wong ila rabbi golek ridane Allah sabilan ing dalan wong-wong sing kepengin suwarga saged golek ridane Allah yo mbut gawe kecukupan lan ngibadahe yo tenanan saged hmm, imane taate tenanan diterangake Neng isa kaya ngono iku nek wis dikersakake Gusti Allah. Wa ma tasauna. Lan ora podo ngersakake sira kabeh. Ora isa kowe illa an Allahu. Kejaba yen to ngersakake sapa Allah. Sing iso nglakoni taat iman tenanan ya sing dikersakake Gusti Allah sing ora ora iso Inna Allah satemene Allah kana iku ana sapa Allah aliman dat kang ngudaneni ngerti rengene makhluk-makhluke hakiman terbijaksana nek ngene kegaweane yudkhilu manjingake sapa Allah man ing wong yasa kang ngersakake sapa Allah ing man rahmati dalam rahmati Allah tegese swarga yaiku wong mukmin fi rahmatihi maknane swarga hmm, hmm. Wong-wong sing dikersakake Gusti Allah do taat Dia gelem ibadah. Ya mereka kita wong mukmin. Panggonane besok nanti nang suwarga. Pasti, pasti. Wazalimi lan lebokake wong kang dolim-dolim yaiku wong kafir. Wazalimi lan eng wong kang dolim-dolim. Aadanya dia ake sapa Allah lahum marang zalimin. azaban alima ing siksa banget larane sapa iku wong kafir kafir disiadi neraka jadi bagiane iblis wong kafir kafir sing iso digoda besok dijadang neraka mulane wong kafir kok ana sebab wis kalah sabdo Wis kadung ngendika Gusti Allah. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi saya bakal ngebak ngebaki ingsun Allah. Jahannama ing neraka jahannam. Tak kebaki minal jinnati sangking golongan jin wan nasi lan golongan manusia ajma'in. Jadi jahannam besok ini kebak. neraka. Wis kadung sumpah. Hmm. Istilah saniki wis kadung sabda pandeta. Dadi neraka ya kebak. Hmm. Mulane kita ora usah gumun wong kafir-kafir kok do akeh lemu-lemu suke-suke ya keturunan hajate pancen wis dadi kersane Gusti Allah wis kadung kalah sabdo hmm, dalam sabdo sebab napa nek jane wong kafir upamane donya jane wong kafir neraka jahanam kosong Nek neraka jahanam kosong. Berarti dawe gusti Allah salah. Dawe gusti Allah salah. Ora mungkin. Dawe gusti Allah mesti bener. Nek gusti Allah dawe bener. Wong kafir mesti kudu ana lan ora sithik kebak hmm, iki carane agama untung besok wong Islam. Sing jono suwarga de untung. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus juz 11. Kanggone wong-wong sing lakune apik. Sing dimaksud wong Islam. Al-Husna utawi ganjaran. Dadi wong Islam niku besok entuk ganjaran sing apik. Kejaba ganjaran sing permestian waziyadah ditambahi besok. Piye maknane waziyadah? Ah. Waziyadah artinya kejaba ganjaran sing pasti bakal entuk imbu-imbuan ganjaran. Lah carane? Carane ngaten diterangake teng hadis. Anak putu Mbah Adam. Mulai sing awal kobil habil nganti dina kiamat. anak putune Mbah Adam ku disediani panggonan nak suwarga kabeh. Gedung-gedunge wis dadi. Tapi kenyataane orang nang donya ana sing taat iman lan gelem ibadah. Neng ana sing ora gelem taat, ora gelem iman, ora gelem ibadah. Lah niki benjing. Ahli suwarga nek wis do mlebu suwarga kabeh. Ahli neraka wis mlebu nak neraka kabeh. Suwarga ditutup, neraka ditutup. Lah niku ora ana gedung-gedung, taman-taman sing kosong. Sing disediakake anak putune Mbah Adam tapi nyatane ra gelem mlebu swarga, do seneng nok neraka. Gedung-gedung nganggur. Lah gedung-gedung ingkang teng swarga sing mestine gadahane teng sing duwe nok neraka. besok diwehna karo sing nak suwarga. Hmm. Dadi kula jenengan besok niku kejaba untuk bagian pasti diparingi luwian gedung-gedung sing nganggur-nganggur niku. Hmm. Kuna ngene Quran surat Yunus juz 11 lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. waziyadah ana tambahane. Dadi tambahan niku gedung sing mestine ke manusa sing disediani ning manusane sing disediani ora gelem mlebu swarga. Iki carane resayan resayan akhirat niku ngoten niku. Ora kaya resayan donya. Nek resayan donya ora upamane ana kundangan 500 sing teko telung atus niku sing rong atus ora teko diteri berkate iku cara donya niku niku jane apike cara akhirat ngono ya diwena karo sing teko jane niku kadang-kadang wong mulai digawani berkat kon ngeterno iku percayaan donya hmm, ya suratul mursalati surat al-mursalat makiyatun bangsa Mekah temurune tegese sak durunge Kanjeng Nabi hijrah khamsuna ayatan wonten 50 ayat Bismillahirrahmanirrahim wal mursalati urfa wal mursalati jami angin kang terus menerus nadi tumpuk-tumpuk urfan kaya surene bujaran rambut jaran niku tiang sepuh kuno nek ngaran niku suri jaran kaya suri ne jalan wal mursalati demi angin-angin kang bertumpuk-tumpuk urfan hale kaya suri jaran wal asifati monggo demi angin kang kenceng nge nek cara jawa buantar kenceng aswan kelawan ngedit tenan buantar tenan wanna nashirati demi angin kang nyebar udan wanna siroti demi angin kang gelar udan nasron kelawan nyebar tenan fal fariqati mongko demi ayat Quran kang beda ake antarane sing hak lan batal Farkon kelawan beda ake temanan. Fal mulkiyati mongko jemini malaikat engkang numurunake wahyu. Zikron eng wahyu ditemurunake para nabi lan para rusul. Uzron padha uga krana ngapura. Wanuzron lan mringatake. uzron kerana ngapura au nuzron ata peringatan dadi Quran niku ana sing peringatan ana sing kerana ngapura innama tu aduna Angeng pestine azab tu aduna kangti, ancam sapa sira kabeh lawate unsur iku pasti tumeba lawate unsur iki pasti tumeba kinerangake dina kiamat ku mesti ana lawang kafir-kafir Mekah lawang kafir liane do ngakoni nek ora ana dina kiamat niku keliru pasti nganti Gusti Allah sumpah sumpahe Gusti Allah nyebut nama makhluk angin ayat Quran malaikat iki perlu keterangan lan pun sering kula terangake Gusti Allah nek sumpah kadang-kadang nyebut namane kadang-kadang menyebut nama makhluk niki kanggene Gusti Allah kengeng-kengeng mawon sak kersane. Ya. Gusti Allah kadang-kadang sumpah wal fajri demi waktu pacar. Wal asri demi waktu asar. Wal laili demi malam. Ya. Sak kersane. Cuma nek kita umat manusia boten bareng sumpah kejaba nganggo namane Gusti Allah utawa sifat-sifat keagungane Allah. Kita nak sumpah kudu wallahi billahi wa rabbil ka'bati. Boten kenging kula jenengan timpah demi danyang demi Jibril demi Muhammad boten pareng. Hmm. Ya. Makhluk agunge kaya ngapa kula jenengan boten kenging gunakake sumpah ngangge nama makhluk. Tapi nek Gusti Allah sak kersane. Niki terus ayat eta sekata dumugi ngriki fa'idan nujumu tumisat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين